Jean-Pierre Kobet, peti xubuko altzai ahanikoa zen eta txambelai famatia ebai, erran behar da mila bediatzen eta hiutan hoita hamareko hamarkadan, basabion eta partikularski ibar eskunean zien batzen zien txambelai apurak. Hoietaik famatien eta ibat ordin, petiri xubuko ipatu duguna altzai botz eta txambela berezia ebai. Aian de etxart blogaen sorzailiak ezagutu du. Ebe ni altzai sortu ordin Eh, un untzak itxate jat, peti xibuko ahanekua. Ordian okazionik hendiat, e, eh, entzuti hartaz, eta banian zerbait entzunik eta jakurik bai hartaz. Eta ordian hor ohitu zitak to, isateko nila blog egitia, merke egitia, eta ene, egin diat, peti eh, zibiko karaiten zin bezala, ala ahal bezala. Ordin ahal bezala egin eta bon, e, eh, interesgarri atzaman eh, horren harra, afen, dokumentu behita horren kantatzeko eta txambela joiteko maneaz, behita grabaketa eta idatzi, izkibi behita, libru iska eta hola, ordin hoik nahi nintian agerte hor. Besotzeko manea ikertuik izan zen, Iruñako gaiteroen ganik, eta hortik grabaketak eta ikerketak eginik izan dia, hoik dia gerazi nahi delako blog hortan, eta justukin proposatzen daizet puskani baten behatzia. itat ez eta jaintzaz interesatu genentako besteitentz nahi badin badue, kobet puntu ekla blogkabatekin ahaldutuzie besteik.